i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. ففي القيامة السلامة وفي الختامة جنات Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Menhedž Ehli Sunnet vel Džema'a. أكبر وبات بالله يكفر الله أكبر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilosan. što potaču žar sve mira srce nek se žarom kuje zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklonu islamu pa on slijedi svjetlo gospodara svoga teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah oni su u pravoj zabludi odnos i stav ehli sunnata u džemata prema pitanju novotarije u islamu i kako da se odnosimo prema novotarima. Novotarija ili bid'a u arapskom jeziku znači nešto novo. Kaže se im teda, znači onaj koji je uradio nešto što neko prije njega nije uradio. Zato jedno od Allahi Đelešami imena znači onaj koji je stvorio stvorenje nakon što što ih nije bilo. Dok novotarija u, u šerijetu, e, islamski učenjaci su se razišli oko, oko njene definicije, tako da ima islamski učenjaka koji smatraju da je novotarija sve što se dogodilo posle poslanika sa osele bez obzira da li bilo pohvalno ili pokuđeno. Toga su stala neki uvaženi učenjaci kao što imam Nevi, Hafiz ibn Hajar, al Izi ibn Abdusselam. Kao dokaz uzimaju poznatu predaju od Omera radijallahu anhu kada je vidio ashave, u stvari kada je okupio u mesčidu za jednim imamom da klanjaju taravih namaz. Pa je poslije toga rekao divna li je ovo novotarija. Drugo mišljenje, po drugom mišljenju islamskih učenjaka, novotarija je samo ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu. Znači ono što je nastalo posle poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ali je suprotno, suprotno uh, onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Je tome, na tome mišljenju je većina islamskih učenjaka od prvih generacija, među kojima je Ibn Rajab, šeho Islam Ibn Taymije i drugi. Oni kao dokaz uzimaju riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kullu bid'atin dalale wa kullu dalaletin finnar svaka novotarija i zabluda, svaka zabluda vodi u vatru normalno ovo mišljenje je ispravnije jer na osnovu prvog mišljenja da je novotarija sve što je do, se dogodilo posle poslanika sa oselnem i njegovih ashaba znači sve novo što se dogodilo na osnovu ovoga mišljenja postoji lijepa i i ovaj ružna novotarija jer oni smatraju da je sve što, sve što se novo dogodilo posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez obzira bilo pokuđeno ili pohvalno smatra se novotarijom prema tome i šta se i svata iz ovoga svata se da postoji lijepa i, i ružna novotarija dok po, na osnovu drugog mišljenja nema lijepe novotarije svaka novotarija je zabluda svaka zabluda vodi vodi u vatru i ovo mišljenje rekli smo ispravnije što se tiče riječi Omera radijallahu anhu divna li ovo novotarija poznato je da teravih namaz nije novotarija I da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao teravi namaz. Klanjao je tri noći. I onda je izašao među ashabi i rekao bojao sam se da vam ne bude propisan teravi namaz, tako da sam ga ostavio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam znači propisao teravi namaz. I rekao je u vjerodostojnim hadisima, onaj koji bude klanjao za imamom u Ramazanu, nakon jacije namaza, dok on ne završi namaz, bit će mu upisan kao, kao da je klanjao čitavu noć. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači je ukazao ovim hadisom i svojom praksom da teravi namaz nije novotarija. Ali ono što je novo bilo jeste da je Omer radijallahu anhu kada je vidio ashabe raštrkane po mesdžidu da svak za sebe klanja, okupio ih je zajedno za jednim imamom i osvijetlio je mesdžid. Tako da se to smatralo novim. I onda on kada je to učinio rekao divna li ovo novotarija. Jer u jeziku rekli smo da riječ bit a znači nešto novo. Tako sa jezičke strane je bilo ispravno da Omer kaže da je to novotarija. A ne možemo nikako je posmatriti kao novotariju jer je poslanik sa oselem činio teravih namaz. Sa druge strane, islamski učenjaci smatraju, znači oni koji smatraju da, je, da su riječi ashaba dokaz. Kada bismo pretpostavili da su riječi ashaba dokaz, jer postoji razilaženje u islamskim učenjacima, da li, su, da li ono što izgovori ashabi, da li je dokaz nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I oni koji kažu da jeste dokaz, kažu uslov je da se ne suprostavi sunnetu Allahog poslanika sa selem. Kada bismo pretpostavili da je žele ovo mišljenje, da je Omer, da, je, da su riječi ashaba dokaz, u ovom slučaju neće biti dokaz. Kada bismo pretpostavili da se uistinu odnosi na novotariju, ali rekli smo da se ne odnosi jer Omer radijallahu rekao za poznatu stvar koja je bila u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kakav je propis za novotariju? Novotarija kao i i ovaj svaki drugi grije se razlikuje postoje grijesi koji su mali, postoje grijesi e, koji su veliki. Tako isto je novotarija. Imamo malu novotariju, imamo veliku novotariju. Imamo novotariju koja izvodi iz islama, kao što imamo grijeha koji izvodi iz islama. Što se tiče novotarije, novotarije koja izvodi iz zvijere, e, možemo navesti primjer mušrika koji su Allahu Đelešanu dodjelivali određenu vrstu hrane od, dodjeljivali su određenu vrstu životinja pa su rekli ovo pripada Allahu, ovo pripada našim božanstvima Allahu pripada ova vrsta plodova, ovo pripada našim božanstvima izmišljajući Allahu Allahu šanu laži zatim novatarija oko koje su se učenjaci zatišli da, je, da li je nevjerstvo ili ne kao što su novotarija o kojima smo mi govorili novotarija kaderija koji smatraju da da Allah Želešanu ne utiče na ljudska djela ili džebrija koji smatraju da, da čovjek nema slobodnu volju ili murđija koji smatraju da da djela nema i ništa sa vjerom, sa imanom, sa ubjeđenjem u srcu. I drugi novotarija koji smo spominjali ovih dana. Ispravi je mišljenje da su te, kao što smo spominjali, da su te sekte u okviru islama i da nisu izašle zbog, zbog te novotarije iz vjere, jer imali su kod sebe nejasnoća, imali su kod sebe nekih tekstova koji im nisu bili jasni, kojima se oni su prostavili tekstovima koji su jasni. Tako da zbog toga i učenjaci nisu proglasili nevjernicima. Zatim ima novotarija koji su grije, kao što je, kao što navode islamski učenjaci, isposništvo. Kao što je dodavanje u, ibadete ono što što nije propisao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dodavanje određenih vidova ibadeta, namaza ili zikrova koje nije propisao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Sve u svemu, prve generacije bile su stroge prema novotariji. I neki od njih su izjavili da je novotarija na većem stepenu od, od bilo kojeg drugog grijeha i novotar se neće pokajati dok čovjek koji čini neki grijeh kao što je zinalog, kao što je krađa postoji mogućnost da se pokaje zbog čega? zato što onaj koji čini novotariju misli da je to vjera ne može ga objeda, to nije vjera i on, on se nikad neće pokajati od novotarije dok čovjek koji čini zinalog zna da je to zabranjeno kad tad će se pokajati Allahu Đelešanu tako da, znači novotarija je opasnija od, od zinaluka, od krađe sa ove strane sa strane da čovjek misli da je to pravi put, da je to vjera sa kojom je došao poslanik sa oselem, tako da nije očekivati da će se taj, taj čovjek ikada pokajati Allahu Đelešanu. Zbog toga vidimo da je poslanik sa oselem naredio borbu protiv Haridžija, koji su izašli poslije, to, poslije poslanika sa oselem, izašli su na Ashave. A naredio je da se bude pokorno zulumčarima, vladarima. Jer zulum je, znači, grije. A poslanik sa oselem je pored toga naredio da im se bude pokorno u onome što, što, što nije grije a s druge strane je naredio da se borimo protiv, protiv o, Harižija. Također je za alkoholičara, koga su ovaj, od neki ashabi proklinali, rekao nemojte ga proklinjati jer on možda voli Allaha i njegovog poslanika. Vidimo razliku između grijeha i, i novotarije s ove strane. Zatim Abdullah ibn Mesud je rekao radijallahu anhu e, i tebi wala tebtediu slijedite Allahovog poslanika nemojte uvoditi ništa novo u vjeru fa kufitum dovoljno je ono sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam Međutim, to smo spominjali jednom, jednom prilikom, da nakon što su otišle prve generacije, nakon što je što je otišao poslanik sa oselem i najučeniji ashabi, nakon što su se muslimani sreli sa narodima koji su iskrivili svoje vjere ili koji su Allahu širk činili, postavljala su se neka pitanja pred njih, normalno koja su oni htjela, koja su oni htjeli riješiti i odgovoriti i upali su u određene zablude. A ta pitanja nisu bila poznata u prvim generacijama. I nisu se, nisu se držali puta u odgovoru njema kojeg su se držali ashabi radi Allahu anhu. Tako da je došlo do zabluda. Hayat. اسكابا أو قصة هربت منها نهاية Sve što ste više udaljavali od prvih generacija, muslimani su sve uvodili sve više novotarija. Tako da je došlo vrijeme da ljudi vjeruju da ono što je novotarija da je sunnet, a ono sa čime ljudi dođu od sunneta i što se nalazi u vjerodostojnim hadisima smatraju novotarijom. Danas na bilo kojem dijelu o, zemaljske kugle, kogod danas propagira sunnet, ljudi ga smatraju novotarom i fitneđijom, onoga koji širi fitnu među muslimanima dok oni ono na čemu su što su naslijedili od svojih očeva što znači nema, nema osnove nikakve u vjerodostojnim predajama od Allaha poslanika sa osellem niti ima ovaj podloge u praksi prvih generacija to se smatra sunnetom to se smatra svetim i onaj ko od toga ostupi smatra se sektašem ili vahabijom i tako dalje ali to sve dolazi od neznanja rekli smo sve što su muslimani bili dalje od, od prvih generacija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojavljivale se e, pojavljivale se rašte zavode. yourself. što se tiče same novotarije i odnosa prema njoj. Zbog čega je došlo? Šta su glavni uzroci pojavljivanja novotarija među muslimanima? Prvi uzrok kojeg navodi islamski učenjaci jeste nepoznavanje arapskog jezika i nepoznavanje arapske stilistike, znači i stilističkih figura koje se koriste u arapskom jeziku za određeno značenje. Tako da oni koji su, se, koji su pokušavali govoriti o Allahu i Želešanu u vjeri, uglavnom nisu poznavali dobro arapski jezik. Arapski jezik je jedna od osnova u upoznavanju šarijata. Allah Želešano objavio Kur'an na arapskom. Tako da svi narodi, bez obzira što ne govore arapski, moraju se vraćati u razumijevanju vjere arapskom jeziku. Jer je Kur'an objavljen na arapskom, knjige iz tefsira su napisane na arapskom, poslanik sa oselem je svoje hadise izgovarao na arapskom, tako da onaj koji hoće da uči vjeru i podučava druge, mora poznavati arapski jezik. Mora poznavati onaj, pogotovo izraze koji se koriste u šerijetu. Jer određeni izrazi se imaju u jeziku jedno značenje, u šerijatu ima i drugo značenje. Riječ salat u arapskom jeziku ima značenje dove. Međutim, u šerijatu ima značenje određenog ibadeta koji ima svoj početak i svoj završetak i ima određene postupke. Tako da čovjek može doći do, do kuranskog ajeta, ne poznaje šerijatsku terminologiju i može tako otići u zavludu. To je prvi razlog. Drugi razlog je nepoznavanje suštine ove vjere i ovoga šerijata. Svaki musliman treba da zna da ova vjera je potpuna i da nema u njoj manjkavosti. I da je poslanik sallallahu alaihi wasallam dostavio poslanicu kojom ga je Allah Đelšanu zadužio. A Allah to Đelšanu spominje u Kur'anu. Allah Đelšanu kaže وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ I mi smo ti objavili knjigu koja je pojašnjenje za sve stvari. Ako, znači, kažemo da u Kur'anu nemaju pojašnjenja i u praksi Allahog poslanika sa sredem nemaju pojašnjenja za sve stvari, onda na taj način Allah Đelešanu utjerujemo u laž. I tvrdimo nešto što je suprotno onome što Allah Đelešanu kaže u Kur'anu. Da je on pojasnio sve stvari. S time što su, kad kaže da, je, da, da su pojašnjenje mislice i na Kur'an i na sunnet. Jer kaže poslanik sa sredem u titul Kur'ana wa mislehu mahu. U, dat mi je Kur'an i nešto slično njemu. To je sunnet. A u Kur'anu Allah Đelešanu kaže i mi smo ti objavili opomenu da bi ti objasnio ljudima ono što ti se objavljuje. Šta je ta opomena ovdje? Sunnet, mi smo ti objavili sunnet da bi ti ljudima pojasnio Kur'an. Jer nisu svi propisi u Kur'anu. Oni koji danas zagovaraju i kažu pred nama je Kur'an, mi hoćemo samo Kur'an. Dobro, da pojasnim kako se klanja namaz u Kur'anu. Allah Kur'an kaže samo obavljajte namaz. Pojasnim kako se daje zekat. Pojasnim i kako se obavlja hađ nećete to naći u Kur'anu. U Kur'anu imaju samo opšti imperativi. Obavljajte i imaju neki, neki detalji koji se spominju, ali ljudi ne bi znali ni kako klanjati, ni kako postiti, ni kako davati zekat, ni kako obavljati. Hajde da nema sunnata Allahog poslanika sa srnem. To je najveći dokaz protiv, protiv onih koji danas zagovaraju slijedjenje samo Kur'ana bez, bez sunneta. Jer, jer kažemo, ima, ima veliki broj propisa koji spomenuti u sunnetu, a nisu spomenuti u Kur'anu. Jer sunnet može doći ili sa potvrđivanjem Kur'ana ili sa pojašnjavanjem Kur'ana ili sa novim, sa novim propisom. Kada bi se samo striktno držali Kur'ana, onda bi nam od, od stvari bilo zabranjeno samo određene stvari koje su spomenute u Kur'anu. Reci, meni je zabranjeno samo to i to, a poznato je da ima i drugih stvari koje su mimo toga zabranjene. Tako da je nepoznavanje, nepoznavanje ove stvari, nepoznavanje suštine šarijeta, da je on cjelokupan, to jest zajedno sa, sa Kur'anom i, i sunnetom, praksom Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem je on pojasnio Kur'an i u njemu donio neke propise koje nemaju u Kur'anu što se sve zajedno smatra objavom može čovjek odvesti u zabludu s druge strane mi moramo vjerovati da Kur'an nije kontradiktoran iako nama nekad na izgled dva ajeta izgledaju kontradiktorni pa kaže Allah Želešanu na jednom mjestu ti zaista upućuješ na pravi put a na drugom mjestu kaže ti nećeš uputiti onoga koga ti hoćeš Čovjek koji ne poznaje suštinu šerijata. I jedan i drugi ajet izgovori izgovorio Allah Đelešanu, je govor Allah Đelešanu. Nemoguće da Kur'an bude kontradiktoran. Ali čovjek zbog svoga malog znanja može da kaže, vidi kontradiktoran Kur'an. Na, u prvom ajetu ti zaista upućuješ na pravi put, misli se, ukazuješ na pravi put. Jer uputa, uputa u Kur'anu kada spomnje ima dva značenja. Ukazivanje i upućivanje da čovjek slijedi taj pravi put. Jedno je da čovjek zna pravi put kada mu kažeš, evo ovo je pravi put, jel ti jasan? Jes, to znači može uraditi poslanik, to može uraditi učenjak, da čovjeku pojasni pravi put. E, hoće li čovjek slijediti taj pravi put, to je, to je od Allaha Želešanu. Ta uputa je svojstvena samo Allahu Želešanu. Na drugom mjestu Allah Želešanu kaže da nema, nema božanstva sem njega. Voma min ilahi illa Allah. Nema božanstva osim Allaha. A na drugom mjestu spominje božanstva spominje riječ u množini božanstva. Kako spojiti ove ajete? Na izgled su kontradiktorni. Jeste, Allah Želešanu pritvrđuje božanstva mimo sebe, ali za sebe kaže da je on istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ I zbog toga ili zato Allah Đelešanu je istinsko obožanstvo, onaj koji zaslužuje se obožava, a oni koji, koji se obožavaju imamo njega su lažna božanstva. I Allah je taj koji, koji, uh, koji je visoko iznad onoga što mu pripisuju uh, njegova stvorenja. Na ovaj način vidimo da je jako bitno poznavanje suštine šerijeta. Da šerijet ne može biti kontradiktoran. I da, da sav dolazi od Allaha Đelešanu. I da šerijat pojašnjava da to jest Kur'an sam sebe pojašnjava i, i pojašnjava ga sunnet Allahovog poslanika. To je razlog zbog čega se desilo, desila zavula i zbog čega se dovodile novotarije. Što ljudi nisu poznavali suštinu šarijata i zbog toga što nisu, nisu znali da, da e, ne može u šarijatu doći do, do kontradiktornosti. Treći razlog jeste davanje ili stavljanje razuma na mjesto koje njemu ne pripada. Stavljanje razuma na mjesto sudije koji sudi šta to može u ovoj vjeri, a šta ne može Kada do ljudi dođe kuranski ajet, kaže to razum ne može pojmiti. Kada dođe sunnet Allahovog poslanika, ne može, kako to razum ne može prihvatiti. Allah Želešanu je razum ograničio. I on ako pokuša prijeći tu granicu, zalute će sigurno. A Allah Želešanu u Kur'anu kaže وَمَا أُتِيتُ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Vama je dato samo malo znanja. I pored to malo znanja čovjek hoće sve da zna. A ako bismo rekli da čovjek može dokućiti suštinu svega i znati precizno sve, onda ne bi bilo razlike između njega i gospodara svjetova. Kada bi čovjek mogao dokučiti suštinu zbog čega je ovo ovako i zbog čega je propisan ovaj propis, onda ne bi bilo razlike između njega i njegovog gospodara. Zato je razumu, šerijat se poziva na razum. I često ljude, ljude poziva da razmišljaju. Nije zabranio ljudima da upotrebljavaju svoje, čak i je pozvao i nema suprotnosti između Kur'ana i zdravog razuma, ali taj razum ima svoju granicu što smo govorili kada smo govorili o menežu ahli sunnaca od džamata kada je u pitanju razum. Tako da se sad ovdje nećemo puno zadržavati. Ono što hoćemo da kažemo da je došlo do, ovaj, do novotarija upravo zbog toga što su ljudi stavili razum na mjesto koje njemu ne pripada. Četvrti razlog zbog čega je došlo do novotarija jeste sljeđenje strasti. Kada kažemo sljeđenje strasti, pod time podrazumijevamo nekoliko stvari. Prvo, odstupanje od onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Jasno okretanje od onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Allah Želešanu kaže i nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. Zatim, od značenja strasti u Kur'anu i sunnetu jest slijedjenja strasti, jeste slijedjenje sumnjivih ili dvosmislenih tekstova, a ostavljanje tekstova koji su jasni. Čovjek uzme kur'anski ajet koji nije jasan, dvosmislen je, i njega slijedi, a pored njega ima jasan kur'anski tekst i neće da ga slijedi i ubaciva drugima sumnje kada je u pitanju Allahu Đelešanu vjera. قل لي أبتي ماذا تعني ماذا ماذا تعني ماذا يغني المال فتاة عن طفل أبدا لا يغني ماذا يغني المال فتاة عن طفل أبدا لا يغني خذ يا أبتي كل حياتي خذ يا أبتي كل حياتي خذ حتى أحلامي مني خذ حتى أحلامي مني خذ يا أبتي كل حياتي خذ يا أبتي كل حياتي خذ حتى أحلامي مني خذ حتى أحلامي من جسمي يا لشقائي سجين روحي يغدو جسمي يا لشقائي سجني جسمي يا لشقائي سجني خذ أموالي لا أعشقها وإلى بسمة طفلي خذني طفلي لطفلي خذني خذ أموالي لا أعشقها وإلى بسمة طفلي خذني طفلي لطفلي خذني هذا بيتي أسعد منه عش الطائر فوق الغصن هذا بيتي أسعد منه عش الطائر فوق الغصن عش يجمع زوج طيور عش يجمع زوج طيور تشد في سعد وتغني تشد في سعد وتغني Zatim od značenja slijedjenja strasti jeste da čovjek ne sluša savjet smatra sebe najpametnijim i najučenijim kada ga savjetuješ ne prima savjet to je jedan od vidova slijedjenja strasti zatim od e, slijedjenja strasti jeste i nifak da čovjek pred ljudima ispoljava da je on mu'min, da je on ljubomoran prema Allahu vjeri, da on voli Allahu vjeru, međutim kada se osami sa Allahom Đelešanu, kada je sam, onda krši Allahu Đelešanu propise i, i, i prelazi njegove granice. To je jedan od razloga zbog čega se kod ljudi pojavila, pojavila novotarija. Zatim od razloga, mi ćemo znači spomenuti još ovaj razlog, a ima tu drugih razloga kako su spomenuli islamski učenjaci, a to je da su ljudi uzimali propise iz izvora koji nisu šerijatski izvori. I uzimali su te izvore i propisivali su sebi propise. Jedan od tih izvora su snovi. Jučer smo spominjali Znači, jedan od izvora na koji su se ljudi oslanjali su sanja san i kaže, došao mi je poslanik i propisao mi je to i to i naredio mi je to i to. E, rekao mi je da ja više nisam obvezan da radim određeni ibadis i tako dalje. عز البنت بزوج يلقي في دنياها نور الحسن نور نور الحسن نلبسه من أزهى لوني نبني منزلنا من حب نلبسه من أزهى لوني يمضي العمر وينمو حزني يمضي العمر Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu da onaj koga vidi usnu kao da ga je vidio najavi, jer šejtan ne može ne može se pojaviti u njegovom liku. Jeste, ovo su riječi poslanika sa hadis je vjerodostojan. Međutim, san ili snovi se ne mogu uzeti kao izvor propisivanja, izvor propisa. Zbog čega? Prije svega zbog toga što je Allah Želešanu sa čovjeka digao pero kada spava. A znači u snu čovjeku može doći određena naredba ili zabrana. Nemo, radi to, a nemoj raditi to. A poznato je da je poslanik sa osrlem rekao da se pero diže za vrijeme, za vrijeme spavanja ili kada čovjek ovaj izgubi svijest. Drugi razlog zbog čega se ne može uzeti san kao šerijatski dokaz niti kao izvor propisivanja, jeste da su islamski učenjaci postavili kao uslov privatanja rivajeta ili predaje da čovjek bude svjestan prilikom slušanja onoga što će drugima da prenese, da bude u svjesnom stanju i da precizno uzme ono što hoće drugima da prenese. A normalno čovjek dok spava ne može, čak kada bi san bio najjasniji, ne može, ne može detaljno niti precizno pokupiti ovaj, ono što, što bi htio drugima prenijeti. Zatim od uslova koji su koji se postavljaju da bi san bio da bi, da bi san bio istina i da ono što u njemu dolazi bilo istina da se radi o dobrom čovjeku koji čini dobra djela i da, da taj san bude od Allaha للذل وأنت الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وأنت فضى الشاهين عريانا للذل وأنت فضى الشاهين عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين ألقاه وألقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد مختبرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحينا